بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estas son las aleyas de un libro esclarecedor. Hemos revelado el Corán en lengua árabe para que puedan comprenderlo. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين Vamos a contarte, oh Muhammad, la historia más hermosa de las que te revelamos en el Corán y que antes desconocías. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Recuerda cuando José dijo a su padre: Padre mío, he visto en un sueño que once astros, el sol y la luna, se postraban ante mí. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين Su padre dijo Hijo mío no cuentes tu sueño a tus hermanos pues podrían conspirar contra ti En verdad, el demonio es un enemigo declarado del hombre. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم Así es como tu Señor te ha escogido y te enseñará la interpretación de los sueños y completará su gracia sobre ti haciendo de ti un profeta y sobre la familia de Jacob como ya hiciera con tus antepasados Abraham e Isaac. Ciertamente tu Señor es sabio y omnisciente. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين En José y sus hermanos hay en verdad una lección y pruebas sobre el poder y la sabiduría de Allah para quienes preguntan acerca de su historia. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Recuerda cuando los hermanos de José se dijeron entre sí: Nuestro padre ama a José y a su hermano pequeño de madre, Benjamín, más que a nosotros, mientras que nosotros somos un grupo fuerte y numeroso. Ciertamente, nuestro padre está en un claro error. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين Matemos a José o expulsémoslo lejos para que nuestro padre se fije solo en nosotros y arrepintámonos después para ser rectos y virtuosos. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين Uno de ellos dijo: No maten a José, arrójenlo a un pozo donde pueda encontrarlo alguna caravana que se lo lleve lejos como esclavo, si están decididos a hacerlo. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون Entonces se dirigieron a su padre y le dijeron: Oh padre, ¿por qué no nos confías a José si nosotros nos preocupamos por él y queremos su bien? ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون Envíalo con nosotros mañana para que se divierta y juegue, y nosotros lo protegeremos. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون Su padre dijo: Si se lo llevan, me entristeceré y temo que lo devore el lobo en un descuido de ustedes. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون Estos respondieron: Si se lo comiera el lobo, siendo como somos, un grupo fuerte, seríamos unos inútiles. فلما ما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون Y cuando se llevaron a José, habiendo acordado arrojarlo al fondo de un pozo, le revelamos: Un día les recordarás lo que hicieron y no te reconocerán. وجاءوا اباهم عشاء يبكون Y se presentaron ante su padre por la noche, llorando. قالوا يا ابانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين Dijeron, oh Padre, nos pusimos a hacer carreras y dejamos a José con nuestras pertenencias y un lobo se lo comió y no vas a creernos a pesar de que decimos la verdad وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Y le mostraron la camisa de José manchada de una sangre falsa. El padre dijo: No, no es cierto lo que dicen. Algo malo han tramado contra él. Seré paciente. Alá es mi único consuelo ante lo que cuentan, pues solo a él puedo pedirle ayuda. وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون Y llegó una caravana de viajeros y mandaron a unos por agua. Cuando echaron el cubo en el pozo, uno de ellos dijo: Buenas noticias. Aquí hay un niño. Y ocultaron la verdad sobre José al resto de la caravana con la intención de venderlo como una mercancía. Pero Alá sabía bien lo que hacían. بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين Y lo vendieron por un bajo precio, por unas pocas piezas de plata, pues consideraban a José insignificante. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون El egipcio que lo compró le dijo a su mujer: Haz que su estancia entre nosotros sea confortable. Puede que nos sea de utilidad o que lo adoptemos como hijo. Así es como establecimos a José en la tierra de Egipto y le enseñamos la interpretación de los sueños. Nadie puede evitar que se cumpla la voluntad de Alá, pero la mayoría de la gente no lo sabe.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 Entonces le dijo: "Ven a mí." Él contestó rechazándola: "Que Alá me proteja. Mi amo, tu marido, me ha tratado siempre bien. No voy a traicionarlo." En verdad, los injustos no triunfarán. همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Y ella lo deseó. y él habría accedido de no haber visto una señal de su Señor. Y así alejamos de él el mal y la indecencia. Ciertamente, él era uno de nuestros siervos a los que escogimos para transmitir nuestro mensaje, y era sincero en su adoración a Alá. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم y ambos corrieron hacia la puerta. Y ella le desgarró la camisa por detrás y se encontraron con su marido en el umbral. Ella dijo maliciosamente para alejar de ella cualquier sospecha: ¿Qué merece quien ha pretendido una mala acción contra tu mujer, sino la cárcel o un castigo doloroso? وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين José dijo Ella fue quien intentó seducirme Un miembro de la familia de ella dijo Si la camisa está desgarrada por delante ella dice la verdad y él miente. Mas si la camisa está desgarrada por detrás, ella miente y él dice la verdad. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم Y cuando su marido vio que la camisa estaba desgarrada por detrás, dijo: Esta es una maquinación de las que hacen las mujeres. Ciertamente, sus maquinaciones son terribles. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين José, no menciones a nadie lo sucedido. Y tú, mujer, pide perdón por tus pecados. En verdad, has sido una pecadora. في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين Y algunas mujeres de la ciudad comentaban La mujer de Al-Aziz pretende seducir a su joven sirviente. Está loca de amor por él. Ciertamente, la vemos en un claro error. ما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا واتت كل واحده منهن سكينا مسكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم Cuando ella supo lo que rumoreaban, les envió unas invitaciones y preparó un banquete y entregó un cuchillo bien afilado a cada una de ellas para que cortaran la comida. Entonces le dijo a José: entra para que te vean. Cuando lo vieron, exaltaron su belleza y se cortaron las manos con los cuchillos sin darse cuenta y dijeron maravilladas: Válganos Alá. Este no es un ser humano, sino un ángel noble. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصاغرين Entonces ella dijo He aquí aquel por quien me criticaban y es cierto que quise seducirlo pero él se resistió mas si no hace ahora lo que le ordeno será encarcelado o humillado قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين José invocó a Alá diciendo Señor prefiero la cárcel a lo que me piden y si no apartas de mí lo que traman cederé y seré de los ignorantes فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم Y su Señor respondió a su súplica y alejó de él lo que maquinaban. En verdad, él es el oyente de todas las cosas. el omnisciente. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين Después, a pesar de ver las pruebas de su inocencia, consideraron conveniente encarcelarlo durante un tiempo para evitar habladurías. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين Y entraron con él a la cárcel dos jóvenes. Uno de ellos le dijo a José: me he visto en sueños prensando uva." Y el otro le dijo: Yo he visto en sueños que llevaba pan sobre la cabeza y que los pájaros comían de él.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 ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون y sigo la religión de mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. No podemos adorar a otros equiparándolos con Allah, sino que debemos adorarlo solo a él. Esta es una gracia de Alá para nosotros y para la humanidad. Pero la mayoría de la gente es desagradecida. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار Compañeros de prisión, ¿qué es mejor? ¿Adorar a varias divinidades o adorar solo a Alá el único, el dominador supremo? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Lo que adoran fuera de él no son sino nombres que ustedes mismos y sus antepasados han inventado con los que nombran a sus ídolos sin la autorización de Alá. El poder de decretar pertenece solo a Alá y ha ordenado que se le adore solo a él. Esa es la religión recta y verdadera. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان Compañeros de prisión Con respecto a sus sueños, uno de ustedes saldrá libre y servirá vino a su señor, volviendo a gozar de su gracia. Y el otro será clavado en un madero, y los pájaros comerán de su cabeza. Lo que me han preguntado está ya decidido. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين Y José dijo a quien creía que se salvaría de los dos: Háblale de mí a tu señor. Mas el demonio hizo que se olvidara. Y José permaneció en la cárcel durante unos años. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون Y dijo el rey de Egipto: Veo en mis sueños que siete vacas gordas son devoradas por siete flacas. Y veo también siete espigas verdes y siete secas. Ustedes, mis dignatarios díganme qué significa si pueden interpretar los sueños Estos respondieron Es una maraña de sueños y nosotros no sabemos interpretarlos وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون Y el que había sido compañero de José en la cárcel y se había salvado se acordó de él al cabo de un tiempo y dijo Yo les informaré sobre su significado permitan que vaya a ver a José يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون Cuando vio a José le dijo José tú que eres un hombre veraz dime qué significan siete vacas gordas devoradas por siete flacas y siete espigas verdes y siete secas para que pueda regresar a mi gente y sepan la respuesta قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون José respondió cultivarán la tierra durante siete años consecutivos y lo que recolecten lo dejarán en su espiga salvo una pequeña parte que consumirán ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون Después vendrán siete años duros en los que consumirán lo que habían almacenado para ellos, salvo una pequeña parte que habrán reservado para sembrar. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون A continuación, vendrá un año de abundante lluvia que socorrerá a la gente y en él prensarán para hacer aceite y vino. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم El rey dijo Tráiganlo a José ante mí Y cuando el emisario se presentó ante él José le dijo Regresa a tu señor y pregúntale qué sucedió con las mujeres que se cortaron las manos. Ciertamente, mi señor sabe bien lo que tramaban. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين Y el rey las hizo comparecer y les preguntó: ¿Qué pasó cuando intentaron seducir a José? Estas contestaron: Válganos Alá no hizo nada malo que supiéramos. La mujer de al dijo entonces: Ahora la verdad saldrá a la luz para todos. Yo fui quien intentó seducirlo y él dice la verdad. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين Esto es para que se sepa que yo no lo traicioné a sus espaldas y que Allah no deja que triunfen los planes de los traidores. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم Y no pretendo exculparme de toda culpa, pues el interior del hombre lo incita al mal. salvo a quien recibe la misericordia de mi Señor. Ciertamente, mi Señor es indulgente y misericordioso. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين El rey dijo Tráiganme a José lo destinaré a mi servicio y cuando habló con él le dijo Desde hoy ocupas entre nosotros un puesto de confianza قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم José dijo Pónganme a cargo de las despensas del país pues sabré protegerlas con conocimiento وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين Y así es como le concedimos a José poder en el país para establecerse donde quisiera. Concedemos nuestra misericordia a quien queremos y no dejamos a quienes hacen el bien sin recompensa. Y la recompensa de la otra vida es mejor para quienes creen y temen a Allah. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون Y llegaron los hermanos de José para comprar provisiones y se presentaron ante él sin reconocerlo, aunque él sí los reconoció. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين Y cuando les hubo suministrado las provisiones que necesitaban, les dijo: La próxima vez que vengan, traigan con ustedes a su hermano de padre que dicen que tienen pues ven que doy la medida cumplida de grano y que soy el mejor anfitrión mas si no lo traen no los abasteceré más y no se acercarán a mí قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون Estos dijeron Haremos lo posible para persuadir a su padre eso haremos وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى أهلهم اهلهم لعلهم يرجعون Y José dijo a sus criados Pongan de nuevo sus mercancías en sus alforjas para que las reconozcan cuando lleguen a su familia y regresen. فلما رجعوا الى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون Y cuando regresaron junto a su padre dijeron Padre, no nos suministrarán más alimentos sino vamos con nuestro hermano.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 Dijeron: Padre, ¿qué más podemos desear? Estas son nuestras mercancías y nos han sido devueltas. Conseguiremos más provisiones para nuestra familia. Protegeremos a nuestro hermano y obtendremos la carga de un camello más. Será fácil obtenerla قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل El padre dijo: No lo enviaré con ustedes hasta que juren solemnemente por Alá que regresarán con él, a menos que puedan con todos ustedes. Y cuando hubieron jurado les dijo: Alá es testigo de cuanto hemos dicho. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون Y dijo Hijos míos no entren en la ciudad por una sola puerta entren por puertas distintas por su bien. Aunque yo no puedo serles de ninguna utilidad ante lo que Alá haya dispuesto. El poder de decretar pertenece solo a Alá. A él me encomiendo yo y quienes confían en él. ما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون Y entraron por donde su padre les había ordenado. Aunque ello no les habría servido de nada ante el designio de Alá, y respondía solo a una necesidad interior que Jacob satisfizo de proteger a sus hijos del mal de ojo. Y cuando se presentaron ante José, éste se aproximó a su hermano Benjamín y le dijo a modo de secreto: Yo soy tu hermano. No te aflijas por lo que hicieron con nosotros. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون Y cuando les hubo suministrado las provisiones, depositó la copa de oro con la que medía el grano en la alforja de su hermano. Luego se oyó a alguien gritar: Ustedes, los de la caravana, son unos ladrones. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون Estos dijeron mientras se aproximaban ¿Qué es lo que echas en falta? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم Respondieron: No encontramos la copa de oro del rey. Quien la encuentre obtendrá como recompensa la carga de un camello. Lo garantizamos. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين Los hermanos de José dijeron: Por Alá, que saben que no hemos venido aquí para corromper la tierra y no somos unos ladrones. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين Dijeron: ¿Y cuál será su castigo si mienten? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين Los hermanos de José respondieron: Podrán quedarse en calidad de esclavo como castigo con aquel en cuyas alforjas se encuentre.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 Y finalmente extrajo la copa de la de su hermano Benjamín. Así es como planeamos que José pudiera tomar a su hermano. No podía hacerlo según la ley del rey, a menos que Alá quisiera. Elevamos la posición de quien queremos, pero hay uno, Alá, que está por encima de todos los dotados de conocimiento.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 Dijo para sí: Ustedes están en una situación peor, y Alá sabe bien lo que dicen. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين Sus hermanos le dijeron: Oh Al-Aziz, su padre es un anciano. Toma a cualquiera de nosotros en su lugar, pues vemos que eres un hombre de bien. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون José respondió: Que Alá nos proteja de tomar a otro que no sea aquel en cuyo poder encontramos lo que nos pertenecía. De lo contrario, seríamos injustos. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين Y cuando perdieron la esperanza de convencerlo, se retiraron para discutir en privado la situación. El mayor de ellos dijo: ¿Han olvidado que nuestro padre nos hizo jurar por Alá que regresaríamos con Benjamín y que antes ya faltamos a la palabra que le dimos con respecto a José? Yo no dejaré esta tierra de Egipto hasta que mi padre me dé permiso para ello o Alá me juzgue. Y él es el mejor de los jueces. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا ربنا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين Regresen a su padre y díganle: Oh padre, tu hijo Benjamín ha robado y ha sido tomado como esclavo en compensación. Y solo damos fe de lo que sabemos. Y no podíamos saber lo que iba a pasar cuando juramos que volveríamos con él. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون Pregunta a las gentes de la ciudad en donde estuvimos y a la caravana con la que regresamos. Pues ciertamente decimos la verdad. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم El padre dijo: No, no es cierto lo que dicen. Algo malo han tramado contra él. Seré paciente. Puede que Alá me los traiga a todos de vuelta. Ciertamente, él es el omnisciente, el sabio. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم Y se apartó de ellos y dijo: Qué pena siento por José. Y perdió la vista debido a la tristeza y el dolor que reprimía. قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين Ellos dijeron: Por Alá, que no dejarás de recordar a José hasta consumirte por la vejez o perecer. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون El padre contestó: Solo me quejo de mi angustia y de mi pena ante Alá, y sé de él lo que ustedes no saben. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون Hijos míos, vayan e indaguen acerca de José y de su hermano Benjamín. y no pierdan la esperanza de que Alá se apiade de ustedes. Ciertamente, solo se desesperan de su misericordia quienes rechazan la verdad. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين Y cuando se presentaron ante José dijeron oh Al-Aziz, nosotros y nuestra familia nos hemos visto afectados por el hambre y la adversidad, y apenas hemos traído mercancías para intercambiar. Abastécenos dándonos la medida completa y sé caritativo con nosotros. En verdad, Alá recompensa a quienes son caritativos. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون José les dijo, revelándoles su verdadera identidad. ¿Acaso no se acuerdan de lo que hicieron con José y con su hermano cuando eran ignorantes? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Sus hermanos dijeron ¿Eres tú en verdad José? Dijo Sí, lo soy. Y este es mi hermano. Ciertamente, Alá nos ha agraciado reuniéndonos de nuevo. Que sepan quienes tienen temor de Alá y son pacientes, que Alá no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين Estos dijeron: Por Alá, que él te ha preferido sobre nosotros, y nosotros hemos sido pecadores. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين Dijo José: No habrá hoy para ustedes reproche alguno. Alá los ha perdonado, y él es el más misericordioso de todos. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين Vayan con esta camisa mía y pónganla sobre el rostro de mi padre para que vuelva a ver. Después, vuelvan aquí con toda la familia. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون Y cuando la caravana regresó de Egipto, su padre dijo: Percibo el olor de José, aunque piensen que he perdido la razón con la edad.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 Dijo Jacob: ¿No les dije que sabía de Alá lo que ustedes ignoraban? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين Los hermanos de José le dijeron: Oh padre, pide perdón a Alá por nuestros pecados. Ciertamente, hemos sido unos pecadores. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Este dijo: Pediré a mi Señor que los perdone. En verdad, él es el indulgente, el misericordioso. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين Y cuando toda la familia se presentó ante José, éste tomó a sus padres cerca de él y les dijo: Entren y establezcanse en Egipto.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 Y entonces ellos y sus hermanos se postraron ante él en señal de respeto, como se hacía entonces con los reyes. Y dijo José: Padre mío, esta es la interpretación del sueño que tuve hace tiempo. Alá ha hecho que se cumpla y ciertamente me agració cuando me liberó de la prisión y los trajo del desierto después de que el demonio sembrara la discordia entre mis hermanos y yo en verdad mi Señor es benévolo con quien quiere y él es el omnisciente el sabio فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين Después José invocó a su Señor diciendo Señor me has concedido poder y me has enseñado la interpretación de los sueños creador de los cielos y de la tierra. Tú eres mi protector en esta vida y en la otra. Haz que muera sometido a ti y reúneme en la otra vida con los rectos y virtuosos. الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون Esto es parte de las historias que desconocías, oh Muhammad, y que te revelamos. Y no estabas con los hermanos de José cuando prepararon su plan y lo llevaron a cabo. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Y la mayoría de la gente no creerá en la verdad por mucho que lo desees. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Y tú, oh Muhammad, no les pides ninguna remuneración por transmitirles el Corán. Este no es sino una exhortación para los mundos de los hombres y de los yin. Y hay muchísimas pruebas sobre la unicidad de Allah que contemplan en los cielos y en la tierra mas les dan la espalda al no reflexionar sobre ellas. Y la mayoría de quienes creen en Allah como el único creador de los cielos y de la tierra adoran a otros además de él. ¿Acaso creen que están a salvo de que los envuelva el castigo de Allah o de que les llegue la hora de repente sin que se den cuenta? قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين Diles, oh Muhammad, este es mi camino. Tanto yo como quienes me siguen exhortamos a la religión de Allah con pruebas firmes. Glorificado sea Allah, y yo no soy de los idólatras. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون Y antes de ti, oh Muhammad, no enviamos como mensajeros nuestros sino a hombres a quienes inspiramos nuestra revelación para que la transmitieran a las gentes de sus propias ciudades acaso no viajan por la tierra y ven cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello y la última morada del paraíso junto a Alá es mejor para los piadosos es que no razonarán حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين Y cuando los mensajeros perdieron toda esperanza de que sus respectivos pueblos creyeran y pensaron que los creyentes que los seguían empezaban a dudar sobre la veracidad de sus palabras, llegó nuestra ayuda y salvamos a quienes quisimos. Y los pecadores idólatras no pueden evitar que nuestro castigo se abata sobre ellos.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 Es una guía y misericordia para quienes creen.